Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 21, 1998 Ang kauna-unahang pagdalaw na banal na papa sa isang komunistang nasyon. Sinalubong si Pope John Paul II ni Cuban President Fidel Castro. Layo ng limang araw ng pagbisita ng Santo Papa na ipagpitagan ang katolisismo at buksan ang usapin ng rekonselasyon sa pagitan ng simbahan at ng bansang Cuba. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.